Ադրբեջանի դեմ 3 եւ Թուրքիայի դեմ 1 միջպետական հայաստանյան հայցերին Միեդում առաջիկայում կարող են ավելանալ տեղահանված արցախցիների անհատական հայցերը։ Նախաձեռնությունն ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսոր Փաստաբան Միեդ աշխատակազմի նախկին աշխատակից Արման Զրվանդյանինն է։ Փաստաբանը հաշվի է առել Եվրոպական դատարանի նախադեպերը եւ հաշվարկել իրատեսական հնարավորություն կալուցել արցախցիների գույքային խնդիրները եւ պատասխանատվության հանդարտ բերել Ադրբեջանին։ Խոսքը տան, հողամասի, խանութի եւ այլ գույքի մասին է հադրուցին եւ շուշեցին չի կարողանում գնա եւ իր բերքահավաքը անի, իր տանը ապրի։ Էական չի, թե միջազգային իրավունքով դա ում տարածքն է համարվում։ Դա թող որոշեն քաղաքական գործիչները միջազգային հարաբերությունների պայմանագրերի միջոցով։ Այստեղ խոսքը գնում է մեկ անձի գույքային իրավունքների մասին։ Իսկ այդ առումով նշանակություն ունի այն, թե այս պահին ով է հսկողություն իրականացնում այդ տարածքի նկատմամբ, ով թույլ չի տալիս այս քաղաքացուն մտնել իր հողամաս։ Դա Ադրբեջանի իշխանություններն Սեփական գույքի խնդրով զբաղվելը բացառապես իրավական գործընթաց է եւ քաղաքական զարգացումների հետ որևէ առնչություն չունի։ Փաստաբան Զրվանդյանի ներկայացմամբ անհատական հայցերով փոխհատուցման նախադեպեր Միեդում արդեն եղել են։ Հայցվորը փաստաբանի հետ երկար ճանապարհ է անցնելու օրինակները կան։ 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմում հարավային Օսիայից տեղահանված անհատ քաղաքացիները, որոնք զրկվել էին գույքից, 2009-ին էին դիմել էլ մի ետ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Տասնյակ գանգատների մասին ծանուցումները դատարանը Ռուսաստան ուղարկեց միայն 2021-ին ռուս-վրացական պատերազմից հետո Վրաստանն ընդդեմ Ռուսաստանի երկու վճիռ է եղել, բայց այս դեպքում միջպետական գանգատների հիման վրա ոչ թե անհատական։ Վճիռներից մեկը հրապարակվել է նախորդ տարի, դատարանը դրանով ճանաչել է գույքային իրավունքի խախտումներ, բայց դեռ փոխհատուցման հարցը չի լուծել։ Կա նաև Կիպրոսն ընդդեմ Թուրքիայի հայցի նախադեպը, երբ Թուրքիան ներխուժել էր Կիպրոս եւ օկուպացրել Հյուսիսային Կիպրոսը, այնտեղից տեղահանված մարդիկ դիմեցին միետ եւ շահեցին գործերը։ Հենց անհատները իրենց կորցրած գույքի դիմաց դրամական հատուցումներ ստացան։ Ամենահայտնի գործերից փաստաբանը նշում է Լոիզիտոնն դեմ Թուրքիայի գործը, որով հայցվորը ստացել է փոխհատուցում իր անձնական սեփականության իրավունքի համար։ Քանի որ կա այդ հնարավորությունը, ես որոշեցի օգտագործել եւ թույլ տալ, որպեսզի արցախցիները, որոնց գույքային դրությունը շատ ծանր է հիմա, որպեսզի հնարավորություն ստանան հետագայում, եթե դատարանը բավարարի իրենց ներկայացրած գանգատները, ապա որոշակի դրամական փոխհատուցման արդյունքում կարողանան բարելավել իրենց գույքային դրությունը։ Այս պահի դրությամբ գանգատներ են պատրաստում Հադրութից եւ Շուշիից տեղահանված քաղաքացիներին։ Փաստաբանը չի բացառում, որ Արցախի այլ բնակավայրերից դուրս գալու եւ գույքը թողնելու դեպքեր էլ ներառեն դատավարական նախագծի մեջ։ Փաստաբանական ծառայությունների դիմաց արցախցիներից այս պահին վճար չի գանձվում, չնայած մի այդ գանգատ ուղարկելն է ժան չէ։ Ծառայությունները եւ ջանքերը կփոխհատուցվեն, երբ մի այդում փոխհատուցման վճիրներ կկայացվեն, ասում է Զրվանդյանը եւ հավելում. գործնականում այլ բնույթի բարդություններ են առաջացել։ Արց արցախցիների դեպքում որոշակի փաստաթղթային խնդիրներ կան։ Միեդի կարգն է, ապացուցողական պարտավորությունները դիմողինն են, ոչ թե դատարանինը, բայց այս դեպքում էլ կան բացառություններ։ Եվրոպական դատարանը հասկանում է, որ մազապուրց եղած փախած քաղաքացին չէր կարող օրինակ ավիառումբերի հարվածից փախնելու ժամանակ դարակը բացել եւ վերցնել իր սեփականության վկայականը հետո նոր փախնել։ Դա կարող էր իր համար կյանք արժանալ։ Դատարանում դա շատ լավ պատկերացնում են։ Հետևաբար, թեև նրանց վրա դրված է ապացույցներ ներկայացնելու պարտականություն, բայց նրանց վրա դրված չէ անհնարին պարտականությունը։ Ապացուցողական շեմը բավականին շեցված է։ Օրինակ կարող են ել, իդեպ սա ամրագրված է նախադեպերում եվրոպական դատամի։ Քաղաքացին կարող է ներկայացնել օրինակ անդորագիր փոստային, որ այդ հասցեում առաքանի է ստացել։ Դա ցույց է տալիս, որ եթե ինքը առաքանի է ստացել այդ հասցեում այն էլ մի քանի անգամ, հետեւաբար տիրապետել է այդ գույքը։ Դատարանը ասում է ցանկացած ապացույց։ Իդեպ բնօրինակը չի պահանջվում։ Թե ինչ որ մեկը կարողի դա, մենք պարզապես կարող ենք դա տպել եւ ուղարկել։ Դա բավարար է կայացված վճիրների դեպքում դրանք պարտադիր են կատարման Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն Եվրոպական դատարանի վճիրներ, այսպես ասենք, հարկադիր կատարող քաղաքական մարմինն է։ Եթե երամսյա ժամկետում չի վճարվում դատարանի սահմանած գումարը, դրան տոկոսներ են գումարվում եւ ոչ ոք չի կարող զրոյացնել այդ գումարները։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պետությունների մեծամասնությունը միշտ կատարել է Եվրոպական դատարանի հատկապես դրամային վճիրների մեծ մասը։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական դատարանում Հայաստանի 4 միջպետական հայցերին, ապա դրանցից մեկով գրավոր փուլերի ընթացակարգը գրեթե ավարտվում է։ Բանավոր փուլը հավանաբար կսկսվի 2023-ին, ասում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը մենք սկզբնական հրատապ միջոց կիրառելու պահանջն ենք ներկայացրել, հիմա արդեն ներկայացրել ենք ամբողջական գանգատը պահանջներից, թե կոնկրետ ինչ իրավունքներ ենք համարում, որ խախտվել են եւ ձևակերպել են մեր կոնվենցիոն պահանջները խոսքը գնում է մի խումբ իրավունքների մասին, քաղաքացիական բնակության տեղահանումների մասին, խախտվել է թե նրանց անձնական կյանքի անձնախերության եւ թե սեփականության իրավունքը, մենք ունենք խնդիրներ կապված կյանքի իրավունքի խախտումների հետ, քաղաքացիական անձնական կյանքի համար բարձր ռիսկ ստեղծելը, ահաբեկելը, գեյշեք այդ ժամանակահատվածում շատ տարածված էր գյուղերի շրջակայքում բարձրախոսերի միջոցով ահաբեկող մեսիջները հայերեն լեզվով մարտիրոկների եվրոպական կոմիտեի խախտում են նաև առաջացրել գազանջատումների հետևանքով պատճառված սրկանքները եւ այս ամբողջ կտորով ներկայացված ապացույցները տվել են դատարանին դատարանը արդեն ամբողջական գանգատ որպես համարել է եւ արդեն ցանուցել է պատասխանող պետությանը Նախորդին Միեդը անդրադարձել է նաև Բերձոր եւ Աղավնո համայնքների բնակչության տեղահանմանը։ Միեդը նաև արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վկայակոչած իրադարձությունների, այն է խաղաղ բնակչության ուղությամբ իրականացվող զինված հարձակումներ, Բերձոր եւ Աղավնո համայնքների բնակչության տեղահանման սպառնալիքների նկատմամբ կիրառելի է 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի կայացված եւ մինչ օրս ուժի մեջ գտնվող որոշումը։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր